Oh la 15. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Maloba et moro pema. Amoroso, amoroso. Amoroso, amoroso. Travailler, peine de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Na bête à l'ibanga, pote na à mon sol. Maman, toi na yo, Oh la nabalaka bibi o maloba ye moro belle, maloba ya koko pemba Oh la vie est belle, oh la vie est belle. oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. un petit à petit, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Bouchou, travaillez.